Just kiss, kiss, kiss. baigsis, būkime kartu. Žiauri tikrovė. Sveikinasi su visais pulso klausytojais, 14 val. ir 6 minutės penktadienio popietėje ir kaip įprasta, žiūri tikrovę ir nepriklausomas istorijos tyrėjas Aivaras Lilyka taip pat eteris. Sveikas gyvas, Aivarai. E, labas, sveiki gyvi, labas gyva Lietuva dar. Dar gyva <laughs> Lietuva. Dar gyva, taip labai ir matos vis didėjos gyvybė vis stiprėja ir šiandien mes kalbėsime, aplenksiu jūs netgi. Gerai, šiandien <laughs> perdodu visą mikrofono vairą tau pačiam. Ne, tai būtų smagu irgi kartais vieną kitą klausimą išgirsti, bet e, šiandien kalbėsim apie pačią labiausiai gal būt bijomą visų istorikų, filosofų, kultūrologų ir panašiai E, žmonių, kurie tyrinėja mūsų praeitį temą, tai yra apie valstybės ideologiją. E, visi stengiasi apeiti ir visi jos bijo kaip velnės kryžiaus, nes tai buvo centruojant jėga, tai buvo, galim pasakyti, valstybės siela ir valstybės gyvybė, kurią pašalinus valstybė ir numiro labai greitai. Koks čia maždaug laikotarpis? Tai mes dabar mes kalbė, kalbėsime apie laikotarpį 1600-1500 metai, apie visą tą renesansą, apie e, Liublino unijos metus ir panašiai panašiai. Tai dabar prieisime prie to, kas iš tikrųjų sukūrė tą multi, e, tokią Jungtinių Amerikos valstijų analogo, Europos Sąjungos analogo 200-300 metų prieš jiems atsirandant dar. Tai kalbėsim apie sarmatiškumą. Labai nustebins daugelį galbūt tas žodis. E, dar kitaip jis moksliniai kalboje vadinamas sarmatizmas, bet iš tikrųjų jis yra sarmatiškumas, nes iki pačiai dienai daugelis žmonių labai gerai žino tą žodį ir babutė kokią priejus prie vaiko, sakys, vakeli, vakeli, turi sarmatas, nebeturėjau sarmatas. Tai ant pijokų visokių latrų, e, alkoholikų, ten paleistrantų, paleistuvių ir iki pačiol sakoma, kad tai ir besarmatis, tai yra neturintis armatos. Tai būtent kalbėsim apie tą e, reiškinį, kuris e, iš esmės buvo valstybės širdis. Ir tą širdį išplėšus valstybė nukrito. A, be abejo, pasidarbavo prie jos, kaip po to suprasit, labai daug jezuitai, kad ta širdis būtų išplėšta. Ir e, Taigi, šiandien laida apie sarmatiškumą, apie valstybės ideologiją, kuri, galima sakyti, labai gavo aiškius kontūrus, aiškius e, apibrėžimus tuk, tarp 1500 ir 1600 metų. Antra laida bus apie 1500 ir 1600 metų įvykis, bet šita laida yra apie tai, kas iš tikrųjų vežė visą šitą valstybę e, mintį, ideologiją, e, kuri centravo ir kuri apibrėžė visas veiklos gairias. Taigi, va, tas 1500 metais renesanso reiškinys atgimimo lietuviškai, reformacija visa, labai susilpnino karinės, popiežiškos, krikščioniškos ideologijos įtaką visoje Europos kultūroje. Ir tuomet daugelis Europos tautų pradėjo ieškoti savo šaknų, aiškiai suvokdamas, jog tos šaknis tikrai nėra Ara, tikrai jų nėra, tų mūsų šaknų. Arabiškų pasakų rinkinį, kurį mes iki pačiai dienai vadinam graikiškų žodžių Bibliją. E, ir nei pačioje Arabijoje mes šaknų nerasim savo. Ir jo labiau Arabijos dalyje Izraelėje, nes Biblija visą laiką pabrėždavo tai, kad ten visos mūsų šaknis kažkokiam tai provincijoje Arabijos ir e, tas mitologija surinktų arabų, surinkta graikiškai pavadintai Biblijai. Tai va, visi labai aiškiai renesanso laikotarpėje suvokė, kad tų šaknų mes nerasim. Europa pamažu pradeda grįžti prie savųjų šaknų, prie europinės civilizacijos ištakų. Prancūzai, anglai, prie gališkų, keltiškų, vikingiškų šaknų, normaniškojų. Vokietija, Ispanija, Skandija, Skandinavija, prie germaniškų, gotiškojų šaknų. Lietuva, Lenkija, Ukraina, Čekija, Rumunija, Transilvanija. Tuo metu visa centrinė, rytų ir dalinai ne šiaurės e, Europą e, atsigrėžė prie sarmatiškųjų šaknų. Taip gimsta vadinamasis sarmatiškumas, kuris apibendrintas, toksai, sakykime, buvo apibendrino visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, e, Lenkijos, e, Rusijos gyventojų kultūrą, ideologiją iki pat XIX amžiaus. Kartu tai ir aukso laisvė, su aukso laisvė, su žmogaus teisėmis, tai buvo centruojantis valstybės gyvenimo reiškinys. Jis gimė atradus tikrasias savo šaknis. Ir būtent šiandien kalbėsim apie e, tai, kaip e, buvo atpažįstamas netgi sarmatų e, karžygys, kaip buvo atpažįstamas didikas, apie sarmatišką sakonį, meną, fasoną netgi taip sakykim. E, Ir be abejo apie jo pabaigą, sarmatiškumo pabaigą Stanislavo Augusto Poniatovskio laikais. Tai, tai yra 1790 metų pradžia, kuomet valstybė buvo paskutinį kartą padalinta ir išnyko. Taigi visa Lietuvos, Rutienijos, Rusijos, Lenkijos diduomenė, net Vengrijos, net Maskovijos, dar kitaip Bajorija, Šlėktija – visa valstybės valdanti jėga išaugo ant šitos ideologijos kaip, kaip, ant, kaip ant melių duona iškilo tiesiog. E, sarmatiškumo ženklai buvo lengvai atpažįstami ir jūs juos atpažinsite iki pačiai dienai. Visi prisimenam e, čiubą. E, skusdavosi tiek e, mūsų karvedžiai, vaivados, palikdami plikai tik tai priekyje čiubą. Tai čia yra sarmatiškumo, sarmatiškos ideologijos, sarmatiškos e, e, stiliaus dalis. Ženklas tiesiog. E, buvo žiuponas, tai yra rūbas, tam tikras apsiaustas, net carai tą žiuponą dėvėdavo. Ir tai buvo iš mūsų valstybės ir iš mūsų sarmatiškumo perimtas stilius, rūbo apsirengimas. Skaitant į Prancūziją, jisai iškeliavo ir kitas valstybės taip pat. Tai yra mada, netgi diktavom tokiai valstybei kaip Prancūzija. Kas iš tikrųjų sunku patikėti, iš tikrųjų pertrauksiu minutį, bet atsidariau internete irgi nuotraukas, kas galite, tai, manau, vaizdangiau netgi bus pasakojama taip, taip, taip, klausytis. Taip, taip, galite tiesiog atsidaryti ir įvesti žodį čiubas ir e, gali iš karto pamatyti, kaip atrodė mūsų Radvilas, kaip atrodė patsai, kaip atrodė Katkevičiai to meto, kaip atrodė visi mūsų vaivados, e, keliavė į Oršos mūšius, keliavė į Salaspilio mūšius ir jūs pamatysit. Čia buvo ta, tokia mada. Tai buvo ne mada, tai, tai buvo sarmatiškumo išraiška, tai buvo dalis tiesiog to sarmatiškumo judėjimą, kuris centravo visą valstybės gyvenimą ir tas stilius buvo mūsų stilius ir jį mes eksportavome į tokias valstybės, įskaitant kaip Prancūzija. Šiai dienai mes imam prancūzų mados, o tuo metu prancūzai iš mūsų ėmė kai kurias dalykus. E, buvo be abejo ūsai, irgi galite iškart pastebėti ūsus, vešlius, e, kazokai vėliau kaip išliko su tais ūsais ar berestais, kaip Salvadoras dali, tai yra taip pat sarmatiškumo ženklas, tai yra Salvadorui dali netgi tą sarmatiškumą, sakykime, padarė nemažesnį įtaką kaip ir e, tuo meto valstybės gyventojams. Kalavijas buvo būtinas atributas, kiekvienas vyras nešiojasi kalaviją prie šono, e, vėliau kazokišką šaškę taip to vadinama, lenktas kardas, kirtimui skirtas. Aula aulai, auliniai batai su raštais išmarginti ir panašiai. E, buvo žirgas būtinas dali, būtina, būtina dalis. Ir be abejo šarmas. E, irgi šarm yra surištas su sarmatija, šiek tiek žodis, iš, nes prancūziška šarm, aš po to papasakosiu, sarmatizmo įstatymu, sakykime, tokio įstatymo pagrindas, e, teisinės toks jau pagrindas valstybei būtent buvo, kai Henrichas Valua 1500 metų vidury tapo Lietuvos Lenkijos valstybės valdovu. Medičių giminė tapo e, Lietuvos Lenkijos valstybės dalimi ir valdovais. Taigi šarmas netgi yra išėjęs iš mūsų, prancūziškas šarmas, iš e, sarmatiškumo. E, taigi, sarmatai labiausiai vertino e, tas šarmas, tai buvo žavesys, elgesys su savimi ir elgesys su aplinkiniais. E, sarmatai labiausiai vertino bendruomeninius, socialinius, šeimininius santykis, ypatingai buvo gerbiamos moteris, garbė buvo svarbiausia šis visose visų lygių santykiuose. Garbė tai buvo tiesiog sarmatiškumo dalis. Ir įsivaizduokit, vat, būtent tą ašį pašalinus, iš esmės ir griuvo valstybė. Ir todėl visi kaip velnės kryžiaus bijo žodis armatija, sarmatiškumas, nes tai yra centruojanti, jungianti ir įjungianti tą netgi, sakykime, genetiniam lygiai pamirštus dalykus sarmatiškumo įtaką mes galim pamatyti visame to laikotarpio mene, tarp 15, 16, 17, 18 amžiaus. E, sarmatiškumas iš esmės tai buvo tai e, mintis, kuri įsitvirtino tiesiog e, neatsiejamai Moldavijoje, Transilvanijoje, tai dabartinė Rumunija. E, Vengrijai, Kroatijai, Valachijai, Moskovijai, Prancūzijos didomeniai. Tai yra, mes juos įtakojom, ne jie mus įtakojo. Ir sarmatiškumą todėl, kaip velnės kryžiaus didžioji dalis e, svetimų valstybių ypač bijo, kad nedaug dieve <laughs> mes atrasim, kas iš tikrųjų tai buvo. Tai buvo gyvenimo, tai buvo veiklos, tai buvo valstybės valdymo būdas. Tai buvo santykiai visose lygiuose, pradedant nuo asmeniškų ir baigianties aukščiausio lygio valstybiškai, val, valstybiniais, pradedant Seimu, bendruomenę, kuri patvirtindavo Seimo narius ir baigiant asmenius, kur net viena nuomonė galėjo turėti lemiamą pasiekmę, tai yra liberum veta. Net ir vienas asmo galėjo pakeisti valstybės gyvenimą. E, vėliau, be abejo, praradus tą sarmatiškumą, tai buvo ir panaudota valstybė, bet tu turėjai prarasti armatą. Ir iki pačiai dienai mes žinom, jeigu jis armatos nebus, jokie įstatymai neveiks, pradedant konstituciją. Taigi, 16-17 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės diduomenė buvo laikoma pati geriausia pagal savybės pagal kokybės visoje Europoje. O Seimas buvo laikomas pačiu seniausių reiškinių visoje Europoje. Ypatingai dabar turime, kai visiškai populiarumo nėra ir turbūt pats mažiausiai Bet tada suprasim, aš dar kalbėsiu yeah. apie Seimo veiklą, nes besarmatiškumo, besarmatos mes negalim įsivaizduoti Seimo veiklos, tiesiog negalim įsivaizduoti ir suprasti. Todėl at, aš sakau, imu, tą dalį šiandien pakankamai tokia svarbi. Uh, e, tema, nes mes paėmą mintį, kuri iš esmės įtakoja visą gyvenimą, pradedant asmeniu ir baigiant valstybės tarnautais. Taigi, o pačio va, to sarmatiškumo teisinio suklestėjimo e, valstybės pradžioje, vėliau tik tai jezuitų įtaka jau buvo pabandyta jį įvardinti ir sutapatinti su prancūzišku šarman, šarm priešingai iš tikrųjų buvo, ne prancūziška šarman, šarm atėjo iš mūsų, bet mūsų sarmata atėjo į prancūzų kalbą kaip šarm ir tai išvirto būtent to prancūziškų riteriškumų ir panašiai. E, bet tai iš mūsų valstybės buvo eksportas minties, kuri takojo visus reiškinius, baigiant madų pasauliu. E, ir e, to teisiškų, e, e, sakykime, teisiškas e, sarmatiškumo toksai įsiviravimas bendroje Lietuvos-Lenkijos e, Urtenijos valstybėje e, buvo 1573 metų vadinamoji Varšuvos konfederacija, kuri vyko sausio 28, 28 e, dieną, kuomet buvo pirmą kartą e, laisvai išrinktas karalius, nes e, valstybė buvo ištikusi paveldėjimo krizę, e, E, nes mirė Jogailaičių dinastija ir Seimo visi nariai nutarė, kad galbūt užteks tų giminystės ryšiai susijėtų karalių, reikia atrasti e, ir patvirtinti laisvai renkamą karalių. Ir toksai pasitaikė būtent Henrichas Valua, e, tai yra prancūzų medičių giminė, apie ją bus sekančiai laidoje šiek tiek daugiau. Ir e, būtent prie Varšuvos tokiam kamen, kameno, e, ak, ak, akmenėje, taip sakykime, lietuvių kalbą iš, iš, išvertus, šalia esančiai Varšuvai, įvyksta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Lenkijos e, šlėktos diduomenės bajorų, kurie sudarė apie 15 procentų gyventojų to metu Lietuvų bendro valstybės, susirinko ir nutarė, kad Henrichas Valua, tai bus pirmasis renkamas laisvai karalius. Ir e, jisai turi pasirašyti straipsnius, įsipareigojimus, tam tikrus įstatymus, kurie ir diktavo apibrėžę valstybės veiklą iki pat 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucijos. Ir e, dabar e, tie visi dokumentai, e, pavyzdžiui, Henricho įstatymas e, pripažino, kad karalius yra renkamas, o ne paveldima pareigybė. Tai tiesiog renkama, o ne paveldima pareigybė. Karaliaus vaikai negalėjo turėti princo princesės titulo. E, valstybės, tai ta prasme, pavyzdžiui, Lenkijos ar Lietuvos princų jau nebebuvo nuo to metų. Nors kartą per du metus reikėjo sušaukti karaliui, įpareigojimas buvo, nors kartą per du metus sušaukti šešių savaičių trukmės Seimą Karalius be Seimo leidimo neturėjo teisės kurti naujų mokesčių muitų. Kai nebūdavo e, Seimo išrinktieji senatoriai, e, senoliai iš latinų kalbos išvertas, senoliai, buvo karaliaus patarėjais ir ministrais. Tai yra valstybės sembuviai buvo e, karaliaus patarėjais ir ministrais. Karalius be Seimo patvirtinimo negalėjo sušaukti kariuomenės. Karalius negalėjo skelbti karo be Seimo patvirtinimo, karalius turėjo užtikrinti rūpintis religinėmis piliečių teisėmis, e, užtikrinti rūpintis. Jei karalius sulaužo nors vieną įsipareigojimą, valstybės gyventojai gali nesilaikyti karaliaus įstatymų ir įsakymų. Tai jeigu mes pasižiūrėsim, e, demokratijos lygis šitoj valstybei turbūt buvo aukštesnis negu, kaip aš minėjau, šiai dienai esamoj situacijai. E, be abejo, kaip kalbėsiu sekančiai laidoj, tai mes pamatysim, kad tai buvo galbūt irgi savotiškai mūsų valstybė nepasiruošusi su stipriai centralizuotom valstybei konkuruoti tuo metu. Taigi, pagal šitos straipsnius, kurios patvirtino Henrichas Valua ir įsipareigojo laikytis visi toliau renkami, jau nebepaveldimi karaliai, pagal šios straipsnius buvo sukurta 16 senolių taryba, kas du metus ši taryba buvo patvirtinama arba perinkama Seimo suvažiavime. Keturi šios tarybos narių rotacijos būdu nuolat turėjo būti šalia karaliaus, prižiūrėdami, jog nebūtų pažeisti valstybės įstatymai. Tai yra, karalius e, buvo karaliavo, o mūsų senoliai ir e, didžioji dalis visuomenės valdė valstybę. Kiekvienas... Tai karalius buvo toksai, na, kaip e, simbolis, ar kaip ne? Prezidentas. Kaip prezidentas. Dabar, jo, savotiškai jo simbolis daugiau. Netgi su mažesnėmis teisėmis negu šiai dienai prezidentas. Uh, E, taip, bet tai buvo tiesiog simbolis ir aš manau, kad e, jeigu pažiūrėsim, ką atlieka Amerikos prezidentas ir ką atliko mūsų, tai mes matome, E, tikrą demokratiją versus pseudodemokratiją, kurią galima įverti Junktinio Amerikos valstijų savotiškai. Kiekvienas karalius turėjo prisiekti, jog jei kas buvo padaryta mūsų, tai yra karaliaus prieš įstatymus, laisvės, privilegijas ar muitus, mes kelbėm, jog visi karalystės gyventojai yra atleidžiami nuo paklusnumo mums. E, tai yra, jeigu pamačiau, kad, pavyzdžiui, kariai Iraką nenorim kariauti ir nevažiuojam. <laughs> Tai va tas galbūt iš vienos pusės e, valstybė centriškumas toksai, jisai ir parklubdė dalinai mūsų valstybę, bet ne apie tai. Taigi, nepatenkinta karaliaus sprendimais šliechta galėjo teisėtai prašy pradėti ginkluotą kovą. Rokošas sukilimą. Tai yra netgi, jeigu tu nepatenkintas, tai sakykime, kaip dabar šiai dienai streikai galimi yra Lietuvoje, tai tu tą streiką teisę tai galėjai pradėti, įskaitant to, kad galėjai laisvai ginkluotai gintis. Kitas įdomus, vat, kaip aš minėjau, punktas yra tai, kad kas du metus sušaukti. Tai yra, e, buvo netgi tokių, toks laik, tokie laikotarpiai, kad Seimas susirinkdavo ir, pavyzdžiui, 40 metų bėgėje net neprimdavo jokių įstatymų. Tiesiog susirinkdavo, kas e, kaip priklausomai sėdėdavo, bendraudavo, kalbėdavo, bet neprimdavo įstatymų. Tai yra, e, įstatymai buvo tokie tobuli, kad jų keis nereikėjo tik netobulus įstatymus reikia nuolat keisti ir svarstyti. Tai yra parodo Seimo kompetencija. Tai, sakykime, nudeno Seimas yra visiškai nekompetitingas. O bent jau Anieva, sakykime, ar ne, anų laikų, bent Taip. jau algą gaudavo, kaip nusiškai. E, be abejo, tai va čia buvo per muitus, e, per mokesčių sistemą, e, tas dalyvavimas iš tos vadinamos valstybės, kur ten tie senoliai prižiūrėdavo buvo karaliaus valdos ir iš tų karaliaus valdų, tai yra e, būtent buvo rengiami dažniausiai ir tie kariniai žygiai, ir Seimo taip pat apmokėdavo, nežiūrinti tai, kad didžioji dalis bajorų turėjo savo, kaip aš minėjau, mes tiekėme visus grūdus, maistą į vakarų Europą, tada bulvių nebuvo, e, pietų Amerikos, šiaurės Amerikos, bananų visokių. Tai mūsų maistas buvo, mūsų maistas buvo tai, ką šiai dienai mes valgom vokišką maistą maksimose, ar prancūzišką, ar ispanišką. Taip, mm, iš esmės buvo Europą užtvindyta ir nieks atlyginimais ir kažkom tai nesiskundė. E, Tokiu būdu, e, kaip aš minėjau, kad e, religinės laisvės viskas turėjo būti užtikrinama, tie Henricho e, įstatymai, įsipareigojimai užtikrino. Taigi, tokiu būdu buvo bandoma išvengti ir religinės įtampos valstybei, nes tuo metu Europoje, tūkstantis, tarp 1500-1600, pavyzdžiui, hugenotų naktis, Europoje buvo tiesiog religinis chaosas, tai pavadinkim skardinės tiesioginė ta žodžio prasme, protestantų, dėl to iš esmės Amerika netgi ir susikūrė, nes jeigu nebūtų protestantų e, katalikų bažnyčia persekėjus, nebūtų kam noras ten didelis kažkur tai važiuoti į Amerikos indienų žemės, ten indienai dažnai neprimdavo jos draugiškai, išaudydavo kaip e, atimančius darbo vietas ir <laughs> žemės tai nieks nenorėjo, bet kadangi inkvizicija rūpinosi, kad Europoje būtų palaikoma emigracija iš Europos, E, religiniais persiokiamais, tai be abejo Amerikos e, apgyvendinimas buvo pakankamai spartus, e, nes buvo galimybė gyventi, o nemirti Europai. Taigi, Tokiu pat būdu buvo bandoma išvengti religinės įtampos valstybėje, kai Europai tuo metu siautėjo visiškas religinis chaosas. E, Taigi, vat šitie Varšuvo sausio 28 dienos 1573 metų Varšuvos konfederacijos straipsniai, įsipareigojimai, tapo sarmatiškumo teisinių pagrindų valstybėje ir pastarėjai vyravo 200 metų. Po šių įsipareigojimo patvirtinimo, va toks būtent popiežiaus legatas kardinolas Hozijusas pasakė, ši šalis tapo prieglopšių visiems, prieglopšio vieta visiems Europos eretikams. E, tai buvo Bet tai būtent tai suvienijo visą vidurio, visą rytų ir visą šiaurės Europą, neatsižvelgiant į jokius religinius skirtumus ir net luominius, nes šlėkta galėjo tapti ir paprastas valstietis. Tiesiog būdavo patvirtinama ir galėjo iš paprasto mužiko tapti valstybės, e, jeigu esi nusipelnęs e, valstybei, tu galėjai tapti tas, kuris sprendžia valstybės reikalus. Tai iš esmės tas 10-15 procentų buvo patvirtinti ir išrinkti turintis garbę tą sarmatą ir gebantis valdyti valdyt valstybę. O tai popiežiui ir visai šventosios Romos imperijai buvo tolygų ekonominės, politinės galios praradimui. Tai yra, mes sukūrėm ideologiją, ties kurią ta e, popiežiškoji Šventosios Romos imperijos ideologija tiesiog atrodė kaip, <laughs> net nežinau, kaip pakankamai, kaip kunskameroje išsigimėlis užkonservuotas. Taigi, skirtingai nuo vakarų Europos praeities pasakų, nu, kaip meksikietiški serialai. Seka pasakos, visi verkia tenai ir e, nieks niekad nepasikeičia. Kaip verkia, taip verkia. Tai vat sarmatiški to meto visi kūriniai tiesiog perpildyti sarmatiškumu. Tai visi kūriniai, skirtingai nuo vakarų metų Europai tuo metu viravusių visokių pasakų, pasakojimų religinių, neskatino paskesti praeities migloje – Priešingai, jie kvietė garbingai atstovauti dabartį ir jokių būdų nepleisti, neleistų žalti praeities takams ir išnykti įgytam patyrimui. Kai tuo tarpu vakarų Europos priešingai, jokio patyrimo nieko daug ašarų <laughs> ir daug jausmų. <laughs> Ateities statymas su įgyta patirtim kiekvienam sarmatui buvo, valstybės gyventojui buvo svarbiausias. Taikos metu sarmatas buvo kasdienybės didvyris, didmoterė, o ir veiklus politikas. Tai yra, kai būdavo taikos metas, tai kiekvienas armatas buvo kasdienybės didvyris. O ir tuo pačiu veiklus politikas. Nieks nesišalino. E, tai dar kitaip homo liudens, homo politikus. E, darbas to jezuitai, kurie šią mintį ir sunaikino, o su tos minties sunaikinimu sužlugo ir Lietuvos, Rusijos, Valachijos, Vengrijos, e, Lenkijos valstybė. Ir e, būtent per Henricho Valua, per Medičių giminės santykių su mūsų, buvo pradėta, tai pamažu, pamažu skelbti, jog tai, kaip Frankai valdė vietinę bendruomenę, e, vietinę bendruomenę, tai jie pavergė, skaitosi Frankai atėję galus ir tapo elitu. Tai vat būtent per jezuitiškas mokslo įstaigas, įskaitant Vilniaus universitetą, šitos erezijos pas mus ir pradėjo sklis, kurios ir mus padarė tokiu pat invalidu, kaip ir visa vakarų Europa tuo metą, įskaitant su valstybės žlugimu. Tai buvo pabandyta ir pritemti, ir sarmatiškąją tą idėją, kaip aš sakiau, sutapatinti su prancūzišku šarman. Nes ar, o sar, sarmatiškumas buvo apėmęs visas rytis – filosofiją, politiką, kultūrą, e, kasdienybę, e, visi atributai, visi ženklai, viskas – E, visa literatūra, visos knygos tiesiog perpildyto žodis sarmatas, sarmatė ir tiesiog sunkiai, kaip sakiau, įsivaizduojam, mes atsiverčiam dabar, pamatom čiubą ūsus, tos rūbus, mes matom priešai save tą sarmatą, tą e, kasdienybės didvirį, kasdienybės veiklų politiką. Ir e, jezuitų įtakoje e, visa šita mintis buvo pašalinta per tokio Zablockio kūrinį 1785 metais, sarmatizmas jis ją pavadino, ir pateikė Sarmatiją, jisai, be abejo, čia per jezuitų įtaką, e, kaip kultūriškai pasenusi reiškinį, savo šaknimis įaugusi į bar barbarišką, tamsolišką praeitį, nes bažnyčios reikšmė dingsta, nes praeitį bažnyčios nebuvo. Ir vadinasi, jinai nieko netnešė ir vadinasi, tos arabiškos pasakos yra arabiškos pasakos, tegu jas arabai ir skaito. Ir kai šitą jie, ta prasme, ta ideologija neturėjo jokios galimybės čia išlikti. Ir, va, pavyzdžiui, netgi jeigu paimsim Vijuko Koelevičiaus istoriją, kadangi jis buvo jezuitas, tai jis pabandė irgi įvesti tam tikrus dalykus į istoriją, kuri suskaldė tuo meto e, tą valstybę ir... E, tą sarmatiškumą taip silpino būtent per jezuitiškasias įstaigas, kur tuo metu buvo Kražių universitetas, e, Kievo ir daugelis e, Vilniaus akademija vadinamoji. Ir iki pačiai dienai šitą jezuitiškoji mokykla pas mus ir vyrauja nes jinai žino, jeigu tai bus atstatytas arba ta vadinasi viskas vėl pradės veiks, tik tiek, kad arabiškos pasakos su savo e, <laughs> verkimu, verkšlenimu ir kankiniu, kul, kankinystės kultų tiesiog dings ir neteks jokios reikšmės. E, ir kitas toks asmo e, kuris irgi prisidėjo prie sarmatiškos minties žlugdymo, tai buvo toks Šam, Samuelis, Bogumis, išleidęs e, jau mokslinį kabutėse be abejo e, kalbos žodyną e, Varšuvai 1807-1814 metais, kur Sarmatą įvardino kaip gerų manierų trūkumas, kaip nemandagumas ir panašiai. E, tai vat e, tokie du asmenys, Zablotskis ir e, Samuelis Bogumas, e, pasistengė, kad ta idėja būtų šiek tiek sukompromituota, sunaikinta ir atkirsta. Ir iš kitos pusės, e, dirbanti ta visa jezuitų istorinė mokykla, tiesiog paslepia praeitį e, paslėpė praeitį, paslėpė šaknis, kuri renesanso metu buvo pas mus atstatyta Ir e, kontrreformacijos pasiekoju, didžioji dalis istorinių knygų apie Sarmatiją buvo tiesiog jezuitų uždraustas. E, kaip draudžiama skaityti literatūrą. Čia dar aš sovietinių laikų prisimenu, buvo uždrausta klausyti tam tikros muzikos, tam tikrų grupių, tam tikrų kūrinių skaityti. Tai lygiai tas pats pamažu buvo vykdoma per kabutėse, aš jas nevadinu mokslo, tai yra religinės Vilniaus universitetas tuo metu religinė įstaiga buvo. E, jezuitų religinė įstaiga ir įrankis. E, Ir iki pat nūdienos mūsų krašte vyrauja tokia klaidinga nuomonė, jog sarmatai tai yra mitas. Jog visa, o priešingai, jeigu mes pasižiūrėsim visą antikinę kartografiją, į visą tą istoriografiją antikinę, priešingai, visa tai yra tiesiog paneigiama. Tai ne mitas, tai yra tikrovė. Mitas yra e, kitkas ir galbūt antroji laidos daly pakalbėsim apie tai, Nes sarmatija kaip darinys rašytiniuose šaltiniuose gyvavo jau nuo prieš herodotinių laikų, tai yra nuo 5 amžiaus prieš Kristų iki pat 1800 metų. Ir kartu su mūsų valstybe dingo e, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę dingo ne tik tai užuominos apie sarmatiją, bet dingo kaip akivaizdu ir pati sarmata, nes e, buvo tai pašalinta. Aš nežinau, Aivar, gal padarome kelių minučių reklaminę pertraukėlę ir tada grįšime vėl taip, taip, taip. į eterį, gerai? Kągi, e, pertraukėlė pulsų eterėje, netrukus vėl sugrįšime į žiaurėje tikrovę. Pulsas. F.

tikrovė. Mes tęsime žiaurę tikrovę puls etrija ir e, per pertraukėlę, bet e, naršydamas radau netgi ir Aivarai minėjau keletą minčių, bent jau jau tai prašo, kad yra sar sarmatizmo epochos mintis. E, iš tikrųjų, sudom, Lenkija laikosi netvarkos dėka. Tai ir, irgi, kad, na, vadinasi, tokia betvarkė buvo Lenkija, <laughs> ar čia iš kažką nuo akių žiūrint betvarkė? E, čia, jeigu mes vėl pasižiūrėsim, kaip aš minėjau, pirmasis, kuris tai vardino, buvo būtent kardinolo legatas, e, po to, kai buvo patvirtinta, kad iš esmės valstybė ne karalius paskiriamas popiežiaus valda, o nus, kiekvienas valstybei nusipelnęs pilietis e, valdo valstybę. E, Tai iš karto kardinolas e, Hosisas pasakė, šita tapo, šalis tapo prieglapšių vieta visiems Europos eretikams. Ir be abejo, tokios valstybės, kuri sukūrė ideologiškai laisvą e, pagrindą, sakykime, nuo Vatikano, e, buvo pati didžiausia grėsmė Vatikanui ir be abejo tai išlieka ir todėl didžioji dalis, kaip sakiau, istorikų ir būtent nagrinės ir kalbės ir bijos apeiti ir stengis mistifikuoti ir stengsis demonizuoti ir panašiai tos dalykus, nes tai yra labai labai aiški Vatikano kryptis, e, nes, kaip minėjau, e, ta šventosios Romos ideologija visą laikosi pasako, arabų pasakomis, o čia šiuo metu žmonės atsigrėžia į labai veiklų, labai aktyvų vietinės bendruomenės narį, labai veiklį aktyvę e, vietinę bendruomenę, kur e, kasdienybės didvyriškumas buvo pats svarbiausias dalykas, kad šiai dienai mes matom prisitaikeliškumas, išdavikiškumas, besarmatystė yra kasdienybės dalis. Tam tuo atveju nieks nebūtų mūsų supratęs, pamatę, kaip mes šiandien gyvename ir galvotų, kas čia per kosmonautai. Bet kaip minėjau, tai yra mintis. Ir e, tą mintį, kiek įmanoma ir visais būdais, bus bandoma silpninti. Ir yra bandoma silpninti. Užtenka pažiūrėti jezuitų bastioną Lietuvoje, kuris vadinasi Vilniaus universitetas. Ir jūs pamatysit, kad iki šiai dienai net pačios didžiausios apėgos vyksta lotynų kalba. Negimtaja mūsų kalba, bet lotynų kalba. Gyvenant Lietuvoje, ar ne? Jo. Dar vieną mintį turiu, tai vat, irgi gal, aišku, pačiam jau teko girdėti girdėti, bet valdant karaliui Saksui valgė, gerk ir atsileisk sakti tai irgi. Na, vos nepaleistuvystė čia. Jo, tai va čia yra, yra trys e, etapai, trys laikotarpiai, sakykime, tokie tos armatizmo. E, kaip aš minėjau, pirminis buvo išaugęs iš aplinkos, ieškant savo šaknų, Ir jisai pagimdė tą ideologiją, apie kurią centralizavo, centralizavo, centravo, buvo centrinė šis armata visos valstybės pamažu jezuitai per savo kontrreformatą. Tai va trys pakopos. Tai va išeitinis taškas tai buvo nuo Henricho Valoa laikų ir Stepono Bataro. E, tai yra tarp 1575-1586 metų iki Vladislavo ketvirtojo mirties, iki pat 1648 metų. Tai va, tūkstant, pirmasis etapas nuo 1575 iki 1648 metų, beveik 70 metų, e, tai yra pirmasis tokias, pirmoji ta pakopa. Tai yra renesanso įtakoje, kilmės problemų atsakymai, jungiantis didingas armatų tautą ir apjungiantis visą vidurio rytų ir šiaurės Europą. Tai čia pirmo, pirmas toks žingsnis buvo. Antras buvo, tai sarmatiškumas nuo 1648 metų iki Jono trečiojo Sabieski mirties 1698 metais. Tai čia 50 metų laikotarpis. Tai ta pasaulė žiūra, taip sakykime, e, ideologija įgavo tokį pagreitį, kad miestai pradėjo nykti. E, miestai pradėjo silpnėti ir bendruomenės pradėjo stiprėti, vietinės bendruomenės su savo nuosava žeme e, iš karto įjungianti šį judėjimą ir netgi pačius paprasčiausius to meto valstiečius. Tai čia buvo antrasis žingsnis – Ir e, įsivaizduokit, e, tuo metu e, be abejo bažnyčia turint išskirtinę prekybos teisę e, per Vatikano ten privilegijas ir visas kitas, staiga tas, e, jeigu paimsim miestus tuo meto, miestelius, iki šiai dienai nepaslapti 70-80 procentų, kai kur net 80, ypač žemaitį, sudarė hebrajai. Tai yra žydų bendruomenė, tai nepaslaptis ir jinai taip pat religiškai buvo ištikima mūsų karaliui. E, ir jeigu palyginti, kas tuo meto miestas buvo, tai buvo mažas Akropolis. Tai tuo meto Akropoliai buvo būtent tie shopping centrai, prekybiniai centrai buvo, kiekvienas miestelis buvo tik prekybinis centras pastatytas netinkamai naudot žemėje. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit, visi tie miesteliai yra pastatyti netinkamai naudot žemėje. Pelkėse, tarp kalnų kažkokiu, tai taip dar kažkur tai. Va, tai prekybiniai centrai, kiekvienas miestelis. Ir stiprėjant bendruomeniai, bendruomeniškumui, E, tų shopping centrų reikšmės taiga sumažėjo. Ir kaip minėjau, dar būtent su Hemelnickio su kazokų pašalinimu, e, čia praeitą kartą kalbėjom, e, ortodoksų pašalinimu paliublino unijos, apie ją kalbėsime, iš gyvenimo dalinai. E, pradėjo, prasidėjo tie religiniai karai, kur mūsų šlėkta, užsitikrinus tas kai kurias teisės, tiesiog pradėjo tų shopping centrų vadovus, prekybinių centrų vadovus, hebrajus samdyti ir vietiniai žmonės pasipiktino. Tai va toks pirminis konfliktas e, nes bažnyčios įtaka tai yra miestelio, kur šiai dienai Akropolis yra lygiai tokia pat bažnyčia, kaip to meto bažnyčia. Su visais atlaidais, su visa prekyba, su viskom. Jokio skirtumo. Taip pat žmonės kiekvieną sekmanį pasipuošia, apsirengia, pasižiūrėkite ir jūs pamatysite. Tai va čia antrasis žingsnis buvo, kai iš esmės bendruomenės ant tiek sustiprėjo, kad pradėjo atsisakyti prekybinių centrų, tai yra miestelių. <laughs> Trečias žingsnis tai buvo Zenitas, tai jau buvo Saulėlė laida sarmatizmo, nebe e, jezuitų pagalbos. E, tai nuo Saksonijos karaliaus Augusto antrojo, Augusto trečiojo e, valdymo laikotarpiu, tai yra 1697-1763 metais, yra tas laikotarpis įvardinamas kaip saksoniškoji naktis valstybės saksoniškoji naktis. Ir kadangi mm, e, Saksonijos tasai grafas buvo susijęs šiaip yra slaptų tokių visokių mėgėjų organizacijų ir dar, tai vad, sakykime, tai yra iluminatai, e, teko turbūt girdėti, masonų ložė ir panašiai, tai vad tas aksonų, e, tas zenitas prasidėjo, kai mūsų valstybėje Augustas II ir Augustas III to laikotarpiu e, būdami atstovai tam tikrų, nežinau, be abejo, čia yra dar galbūt atskiras tyrimas apie tų keistų organizacijų įtaką valstybės gyvenimui, tai va tas stojo naktis ir pamažu E, jau galim vadinti degeneracijos, armatiškosios degeneracijos laikotarpiu, kur žmonės iš esmės pradėjo vėl miesteliai, susigražino savo įtaką ir bajorai iš viso nieko nebeveikia, kaip tik gėrė ir va tas laikotarpis, apie kurį jūs kalbėjote, buvo pašalintas armatiškoji mintis apie kasdienybės didvirį ir buvo įvesta apie e, kasdienybės e, shopping centro, prekybinio centro lankytoje ir e, gyvenančio iš palūkanų pajamų kažkokio tai iš akcijų, sakykime, dividendų ir pelno e, bajorą. Tai va tie mūsų tas 10-15 procentų buvo savotiškai iškreipta labai greitai ir valstybės e, sarmata be abejo pašalinta ir tada mes turim nebe kasdienybės didvirį, o kasdienybės pirkėją prekybiniam centre. E, jeigu kalbėt nūdenos 21 amžiaus kalba. Tai E, ir tada, kaip atsakas be abejo, tu tos, e, to gyvenimo būdo e, kritika gimė būtent Stanislavo Poniatovskio laikais ir taip įvyko, taip įvyko galima sakyti, valstybės pabaiga pašalinus tam tikrą mintį, tam tikrą ideologiją ir sutapatinus ją su besarmatystė. Tai, tai va čia toks kaip ir dalinai atsakymas. Aišku, dar būtų įdomu išgirsti iš klausytojų kažkokių tai klausimų apie tą sarmatiškumą, apie sarmatą, bet tik tai tiek, kad aš sakau, iki pat nūden tas žodis sarmata išliko e, pas mūsų žodį ir iki pat šiol dienai visos mačiutės, kaimo gyventojai kalba, turi sarmatas, ar neturi. Ir tas sarmata iš tikrųjų yra graikiškai, jeigu mes įvardintumėm išvertum į etiką. Tai yra gyvenimo taisyklių rinkinys, jeigu tu nesilaikai šito gyvenimo taisyklių rinkinio, jeigu nesi kasdienybės e, didviris, tada esi besarmatis. Tai, o idėja buvo e, priešingai, tai buvo teisė ir tvarka. Ta prasme, bet be abejo pagrista sarmata tarpusavio santykiais. Ir savivalda. Buvo nepaprastai stipri savivalda bendruomenių. Ir tai parodo, kaip ir pačių Seimų įstatymai buvo tiek tobuli, kad Seimas rinkdavosi kas du metus po keturias savaitės, bet nepriminėdavo jokių dažniausiai įstatymų, nes įstatymai buvo per daug tobuli, kad jas būtų galima keisti. E, netobulose įstatymuose reikia kiekvieną dieną svarstyti, tam yra labai geras pavyzdys Lietuvos Respublikos nudino Seimas, kuris kiekvieną dieną svarsta ir taiso įstatymus, tai parodo savo kompetencijos lygį. Tuo metu įstatymai buvo tiek tobuli, kad būdavo net laikotarpis iki 40 metų, kai įstatymai būdavo nekeičiami, nes jie užtikrino gyventojų gerbuvių. E, bet viskas prasidėdavo nuo bendruomenės, kapos vadinamoji teisė. Ir hierarchiniams valstybėms, e, tokioms kaip Šventoji Romos imperija, kur buvo stipriai centralizuotas ir visas centralizavimas prasidėdavo nuo popiežiaus, tai buvo nu, tiesiog siaubas, tai buvo košmaras, nes tai tiesiogiai buvo pajamų praradimas. E, pajamų įtakos praradimas ir panašiai. Tai todėl, kaip minėjau, tose jezuitiškose įstaigose... E, mes matysime visą Čia laiką. universitetuose turime. Jo, jo, visą laiką bijoma, dergiamas ir ignoruojama šita tema, nes jinai yra apie, <laughs> nu, net nežinau, česnako e, pinę rinkę ant vampyrų. <laughs> tai e, galima taip pat paminėti, kaip aš sakiau, kad buvo stipriai ieškoma savo šaknų e, ir to šaknis buvo be abejo atrastos Armatijoje ir pasirodo, kaip jau įvardino, kad mūsų seimai, e, mūsų ta savivalda, ta asmens laisvė buvo senesnė ir tobulesnė laikoma to laikotarpio negu kad visoji vakarų Europos. Tai yra tuo metu vakarų Europą mokinosi iš esmės iš mūsų. Ir tas yra labai keista, turbūt šias dienos klausytojai, skaitant, klausantis šitos laidos. Tai va, aš taip raginčiau be abejo kiekvieną klausytoją atsigręžti tą sarmatą, E, atrasti tą įkvėpimą praeities e, didviriuose, didmoterėse ir tapti kasdienybės didviriu, e, didmoterę, veikle didmoterė, veikliu did, didviriu, kuris keičia savo aplinką. Ir tai yra sarmata, sarmatiškumas. Mm, jeigu mes net statysime, tai mm, ką, kaip aš kiekvienoje laidoje vis paminiu, metus po vieną panevežį mes netenkam. Jo, panašiai. Aš dar noriu Aivarai priminti, bet ir vidurį pokalbio ir klausytojams, kad e, mes šią irgi prieš laidą sutarėme, jau yra ir klausimų klausytojų atsiųstų, kad siūstų, na, apskritai, ką turi turbūt ar ne, ne tik apie laidą samprotavimų, bet ir šiaip klausimų pulsas eta pulsas LT būtent šis yra elektroninis paštas, būtinai perduosim Aivarui ir bent jau kalbėjom, kad vieną laidą turbūt į klausytojų klausimus surinksim ir atsakymus. Jo, tai labai iš tikrųjų norėtųsi, kad e, tai bus nesekanti laida, bet dar, dar greičiausiai. Liepos sekant... pirmą tikriausiai čia. Taip, bus. taip, tada pabandysim galbūt atsakyti klausimus. Ir paskutiniai šios vasaros laidų bus apie 1400-1500 e, laikotarpį. Tai yra jau be, pirmieji, pirmasis šimtmetis bendros Lietuvos Lenkijos valstybės ir e, kas ten iš tikrųjų vyko kai, ir panašiai, o po to jau mes padarysim pertrauką ir turbūt tik tai rūpiučio, rugsėjo mėnesio pradžiai pratesim laidas apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, apie vieną atskirą valstybę, kuri tęsiasi nuo e, Baltijos jūros, anuomet Sarmatų jūros, vėl keistai nuskambės, bet tuo metu Baltijos jūra buvo vadinama Sarmatų jūra arba Gotų jūra, iki pat Uksninės, Auksinės, Uksninės, Jodosios jūros. E, tai yra Ukrainos ir apie tą valstybę mes jau kalbėsime atskirai, nes čia jau bus visiškai kitas e, lygis, kiti, kiti, nu, kiti dalykai. Na ir pabaigiant tada šiandien, nebedaug laiko turime, paskutiniai, kaip sakant, taškai sudėliokit bent jau to laiko tarp, apie kurį mes šiandien kalbame. E, taigi, aš manyčiau, kad tie taškai yra pažiūrėjimas į praeitį, paėmimas tų esminių dalykų, kurie buvo valstybės pagrindas. Ir mes turėtumėm atsigręžti tai erdvę, kurioje mes veikiame ir sugrįž prie sarmatos. <clears throat> Kartu su kaimynais. Šau. <laughs> Nuo ten, kur pradėjom, ar ne, kaip sakant. <clears throat> tai, jeigu renesansas ir reformacija <clears throat> buvo tie taškai, atgimimo, tam neužšvečiamojo epochą. Tai mes iš tikrųjų turėtumėm sugrįžti tą neo šviečiamą epochą. <laughs> Sunku pasidarė kalbėti laidos pabaigą, iš tikrųjų. Atsip... <laughs> Kągi, kaip ir šiandien turbūt ar ne, viskas susigirdėsime kitą penktadienį. Jo, lauksim kažką. klausimų Taip. ir iš esmės lauksime iš tikrųjų veiklaus dalyvavimo kiekvieno klausytojo kaip Lietuvos E, Sarmatijos galbūt perženkiažios šio nūdienos Lietuvos ribas e, didvirio, didmoterės veiklaus dalyvavimo. Aš priminsiu, kad laidą galite pasi, parsisiųsti ir tiesiog pasiklausyti Pulso internetinėme puslapyje. Pulsas.lt yra rubrika įrašai. Taip pat apsilankyti ir puslapyje lietuvos.org arba Aivaras Liuleika susirasti Facebook'e ir taip, ten visas taip, naujienas ir grėsite. Dėkui Aivarai už šiandien, susigirdėsim jau kitą penktadienį. Klausydami irgi sakau, iki kito penktadienio, 15 val. pačios naujausios pulso žinios etrėje. Pulsas FM.